50 languages. 65. 65. Négation 2. Négation 2. Est-ce que la bague est chère Est-ce que la bague est chère Non, elle ne coûte que 100 euros. Non, elle ne coûte que 100 euros. Mais j'en ai seulement 50 mais j'en ai seulement cinquante. As-tu déjà terminé As-tu déjà terminé Non, pas encore. Non, pas encore. Mais j'aurai bientôt fini. Mais j'aurai bientôt fini. Veux-tu encore de la soupe Veux-tu encore de la soupe Non, je n'en veux plus. Non, je n'en veux plus. Mais encore une glace. Mais encore une glace. Habites-tu depuis longtemps ici Habites-tu depuis longtemps ici Non, juste un mois. Non, juste un mois. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Vas-tu à la maison demain Vas-tu à la maison demain Non, seulement en week-end. Non, seulement en week-end. Mais je rentre déjà dimanche. Mais je rentre déjà dimanche. Est-ce que ta fille est déjà une adulte Est-ce que ta fille est déjà une adulte Non, elle a seulement dix sept ans. Non, elle a seulement dix sept ans. Mais elle a déjà un petit ami. Mais elle a déjà un petit ami.